Guarda bien tu cartera, te la pueden robar. No me da para uno, me da para uno. Una vez más, los paristas se apropiaron del periférico. Los conductores llevamos horas esperando. reforma, excepción. De una vuelta a la izquierda, luego siga derecho. No soporto el